Eta esan bezala, eh, ba, erretreten erreformari buruz itzekingo dugu gatozen minutuetan, azken bi asteetan, ba, mobilizazio azkarrak eman baitira, frantxezatuan eta e, Ipar Euskal Herrian ere, eta aste honetan ba, mugazaindiko deialdia egindu ere. Lab sindikatuak onan inguruan itzegiteko, Iparraldeko lab sindikatuko koordinatzailea. E, eh, argitxu du fotogu gurean, argitxu, eixo? Bai, egunon. Ongi etorria. Mi Ba, esan bezala, lehenik eta baina azken bi aste hauetan, e, ba, eh, erretetarren erreformaren kontrako mugimendua, azkartu eta besterik azkartu ez, ez dela egin e, nabarmendu beharra dago, ez da? E, Baionako imanifestaldiak ez dakit historikoak, baina bai nabarmentzekoak, dudarik gabe. Bai, noski, eta gainera E, erantzuna ere, ba, ikusi behar da, ze eraso soziala dugun parean, eta hori ustez, gai gira erakusteko gure determinazioa eta mobilizatuak garela. Egia da, aipatu duzu historikoa zela izan zirela baionako mobilizazioak, nik ere hola baroratzen ditut, ez ditut inoiz eh, anifa hainbeste jendetsua ikusi eh, Ipar Euskal Herrian eta Bayonan, ene ustez alde batetik seinale ona da, zeren ezan nahi pres garela langilok ba, erreforma hori e, borrokatzeko, baina beste zentzuan ezan dudan bezala, eraso eh, soziala, eraso antisoziala oso, oso azkarra dugu e, aintzinean. Bai, lehen aldia da aspaldiko parte zere, intersindikalak ez, ba, ba sindikatu guztie bate egiten dutela, labek ere ba, mugimendu honekin, eta gainera banabarmentzekoak, ba, ba lehen da biziko grebagunetik bigarrenera azkartu egin dela, eta badirudi, meno ba, honek ero tokian tokiko mobilizaz mobilizazioekin eta e, larun baterako deia, deialdia ere badela e, baionan mobilizazio mobilizatzeko e, eh, etenik ez duela ez, e, emendatzen duela e, esan bezala aldarria bai eh, urteak eta ez balin bada hamar edo haman bost urte zela ikusi eh, intersinikal bat batua ola, eh, hmm. beraz uh, eta Frantsesestatuan arere eta Maleruski Ipar Euskalegian ez dugu ikusten batasun zabal hori zeren gaur egun oraindik lab baztertua da in hortatik. Hori ejanta, eh, ez du ejan nahi noski ba, lab ez dela bohokatzen, eta nahiz eta ez interxinikalean izan ba, ari gira, atope, antolatzen, eta langileak antolatzen parte hartzeko mobilizazio ezberdinetan. Beraz bai, emendak bat izan da eh, bi manifen artean, eta, eta, eta posten gira, eta espero dugun ba, e, erritmoa begiratuz eta ba, lortuko et dugula hola segitzera, baina uh, konsiente ere bai beste mobilizazio motak asmatu eta antolatu behar direla. Beraz, ala nola eh, manifa edo mobilizazio descentralizatuak errango nuke eh, hori uh, <laughs> hori da pixkat baionatik ere ateratzeko, egia da manifa potoloenak baionan kokatzen direla, baina langileok Ba, ipar, alde, ipar euskal herri osoan bizige eta antolatu nahi dugu ere eskualde ezberdinetan elkarretaratzeak, blokaketak ere seguraski, eta deitzen ditugun borroka osagarri batzu. Beraz, uh, asmatu, asmatu behar dira, antolatu behar dira, bilkurak eginak izan dira, maulen, donapaleun, garazin, endaian ere uh, ganden hastean izan da mobilizazio bat, uh, berrunta, berroita mar bat lagun bildu dira manifa, manifa egina izan da endaiako geltokitik erriko etxera, etxera arte, eta Horrek erritmoa mantetzen du ere uh, zehar eta ere asteburuetan. Horrek ez du esan nahi greba, greba tresna duguna gure eskutan guk langileok ez duguna ez dugula erabili behar, zeren da ene ustez dugun tresna uh, baina ondo ondo, ondoan edo hola pararerroki beste gauzak egin behar dira. Bai. E, biharko hirugarren greba eguna ere deitua da. E, aste azkenerako bere aipatzen dugu, eh? muga zaindiko e, deialdi hori hemen gure eskualdean, baina e, asko aipatzen da erretetaren erreformaren kontra, horri ez ezkoa, e, la urtera gibelatzea e, eta berrogeita hiru urteko kotizazioa ezi besteko izatea, e, pentsioa dorreteta pentsioa 100eko 100 jasoal izateko. Hoi dire berbada bi e, ardatz nagusia, baina zer suposatuko luke erreforma e, dagoen bezala plantan ematen bada. Bai, noski, janduzuna ene ustez alere dira bi puntu garantzitsuena. Adinarena, zeren eh, horrek ba, eh, behartzen gaitu e, derrigorez bi urte gehiago lan, lan egitea, eta beraz, pa, paraleroan kotizazio urtearen emendaketa, eh, berrogoi iru, iru urteekin. Gero, badira beste gauza, gauza frango e, deitzen dena ere, hori, karrera lu luzeak, e, eh, beraz hori egiten dute gerozta gehiago kondutan hartua izanen da, baina ez da ez da egia, kondutan hartua izanen zen, goiz goizetik lanean hasten base, eta gero ondotik etengabe lan egin, eh, lan egin balin bauzu. Eta hori badakigu, askotan ez dela ez dela kasu bat arrazoin hainbat gatik eh, deitzen dena la penibilite o travail eh, honen gatik eta eta beste beste gauzen bat gatik gero bada ere eh, asmoa erreforma hortan kentzeko, erregimen bereziak deitzen direnak. Eta hori, ba, guretzat ez da ez da unargarria, zeren badira erregimen bereziak, ba, lan berezi batzuk badirelako. Eta bestela, joiten bagira e, dena harmonizatzera, guk erraiten duguna labetik, da, goaz harmonizatzera, baina goruntz ez. <laughs> Eta hor egiten dena da, total aurkakoa, da bagoaz harmonizatzera, baina dena beruntz tiratuz. Hori guretzat ez da ez da unargarria, gure aldarrik apenetan, eh? ari gira etengabe eta eken, etengabe repikatzen. Guk ez dugu gainera eskatzen irurugoita bi urterekin eh, er, erretreta hartzea, baizik eta irurugoi urterekin. Gure ustez, irurogoi urtetik, ja egin duzu zure partea eh, lan eginez. Dut. Hmm. Eta gainera, fisikokin, nola zahartzen garen, hor bada, sifre nire ustez oso garrantzitsu bat, oso klabea gainera, ulertzeko egeforma hori, zergaitik ere ez dugun onartzen. Erraiten da, beti uh, gehiago zartzen garela. Zartzen gira, gehiago lagin egin behar dugu, eta abar. Bo, lehen gauzanik uh, eh, erran nahi dudana da ez dela egia. Denok ez gira, ez gira zartzek, zartzen. E, kasu gehienetan, ba, aberatzenak zartzen dira gehiago. Eta badira batzutan zazpi urteko ez langile batekin eta kuadro batekin eh, adibidez. Mhm. Eta a, a, azken uh, datu bat, dena bizi esperantza baina osasuntsua. Ta gaur egun frantsesstatuan hiru hirurogoi urtekoa hirurogeita hiru urtekoa da. Beraz, Fra Frantses gobernuak eskatzen digu lan egitea irurugoita la urte, beraz, erretreta mo, e, denbora guzia pasatzea, ba hori ez osasuntzunean ulertzen. Mhm, beraz, bai. hori Eh, erreformaren eh, filosofia ere erakusten du. Beraz, hori, lanbide hainitz ez dira egiten ahal adin bate, batetik, eh? ez bai. ditut horrein zerrendatuko. Zeren... Ez, ez da gauza bera bulego lana edo arrantzale izatea edo Adi, noski, noski, eta batimendua, erizainak, eta bar, eta beste kon konzeptu bat ere, ez ditut baitezpada pareroan ezartzen eta bermailan ezartzen, baina alere momentu batez egin dugu gure partea, kapitalari hainitzen man diogu, denbora hainitzen man diogu, eta merezi dugu ere langile gisa, beste gauza, gauza batzuk egiteko lan egin ordez. Eta pentsatzen dut hori oso garrantzitsua da eta erakusten du ere gizartean nola ikusten dugu. Hor gira lan egiteko bakrik, hor gira ere bizitzeko eta erretretan mhm. bizitzeko. Bai. Eta bain erretetan bizi, e, irurogeita bi, <laughs> ala irurogeita lau, ala irurogei urterekin izan, izan kire, erreformonek ekartzen duen argi da, ba, pentsioaren kopurua e, apaltze bat ez? E, e, azken batean hortara bideratua da? Bai, noski, bada efektu mekaniko bat alde batetik, ze, ba, Eh, nola erran, eh, zure erretreta abiatzea gibelatzen baduzu, ba, mekanikoki gutiago kobratuko duzu, ziren eh, hori, denbora, denboraren mhm. aldetik, hori alada, da, eta bestetik ere, ba, pentsio, pentsioak murriztuko direla, eta dira, eta ez dut nik erraiten hori, korrek erraiten du, beraz, du konsei d'orientazioan eh, de retret, hori erraten du, eta ere izan den lehen uh, impacto txostenak hori erraten du ere bai. Beraz, hori alde batetik, pentsuen uh, eh, murrizketak, eta ere ze efektu negatiboak emazte, ikiko. Eta hmm. hori azkartuko du oino emazten prekalitatea lan munduan. Beraz, benetan ikusten da, ze nolako helburu eh, ideologiko eta finanziarioekin pentsatua izan den reforma hori, bon gero ez da ahitzekoa eta ez da sorpresarik. Eh? Macron da gobernu, gobernuaren eh, buru eta born eta badakigu, eh, liberalak direla, kapitalistak direla, eta beraz, haien helburua da Oli, uh, euh, euh, réduire la dépense sociale kakotxan artean, hau da haien leloa, haien leloa, eta kapitala handitzearena. Hmm? E, Argerikoa dena da, berrogeita iru urtez kotizatu behar baldin bada ez, euneko euna, ba, e, jaso alizateko, pentsioan, irurogeita laburtekin, e, balitz ere, e, nekez, bete baitezkela, berrogeita irurte urte horiek. Noski, nekez, eta beraz, jende hainitzek, joan den edo segituko du lanean gehiago, beraz, hor, e, pentsatzen alda, irurogeita xe, irurogeita zazpi, irurogeita sortzi urterekin, e, hartuko dutela erretreta. Agian, ez da, Hor, laster hartuko duten eh, erretreta dunei e, eh, kasua, baina alire ustez e, eh, diende hainitzek e, kasu hortan dira, baina pentsatu behar da gaurko gazte ere bai gaurko ikasleei eta gaur dituzten no, goita, goita ama, ama urte eta olako belaunaldi hori ere bai zer da kontua, da ikasketak luzatzen dira pixkat gehiago, ez da denen kasua ere, eta ez eh, langile, langile klasean ere denok zitugun ikasketa luzeak egiten, eh? bada prekalitate handi-handi bat eh, hmm. hortan ere bai, eta azken finean jendeak hainitz Ainz, askoz gehiago lan egiten du, eta ez irurogoita urte arte. Edo bestela, joan dira irurogoita laburterekin, baina deitzen dena dekot batekin, beraz pentsio oino tipiago batekin. Ta hori... Mm -hmm. Duinki bizitzeko ez da ez da onargarria, ez da posible, ez da egia. Hmm. dinamika hau ez da frantxean estatuan soilik, e, Europa osoan baizik, e, beno, ba, euskal herrian ere, e, irunen eta ondarribian adibidez, ba, Espainia estatuak irurogeita saspi urtetarat gibelatzeko beno, ba, prozesuan da, hain justu, ba, endaian, baionan ere izan du bira txingudiko pentsionisten eh, plataformakoak, ez da, ba, azken urteetan eramandako borroka, ba, Euskal Herri osora edatu nahian, e, zentzu honetan, ba, lab sindikatutik ageri, argi duzute, ba, borroka aman komuna eh, beharra duela, eta e, otxaiak sortzi honetan, azkenean, deialdi berezi bat antolatu duzute. Bai, noski, ba, hori naturala da, gure gure sinikatua, e, nazionalki antolatuak eh, bai gira, ikusten da, alere, e, eh, gibeltasun gehiago hartzeko Europar mailan den dinamika bat dela, beraz, uh -huh. be, bai frantz estatuan, eta espanol estatuan ere, baina hainbat e, estatu etan ere bai, beraz, guk noski mobilizatzen gira Euskal Herri, mailan eta urrengo data, beraz manifestaldi nazionala dugu utxailaren sortzian, goizeko amaiketan eh, endaiako geltokitik, eta lelo argi batekin ez, eh, azkenean, hemen lan egin, hemen kotizatu eta hemen erabaki. Badakigu, Pa Parisen eta Madrilen ez dena posible eh, izanen, beraz, jana dut gizarte e, gizarte bat justizia sozialarekin eta permititzen digunagu langileei duinki bizitzea, ez dugu ikusten posible Parise eta Madrilerekin. Beraz, gure apustua da, ez balin bada posible, ba, Euskal Herrian eraiki dezagun hori, eta alternatiba guretzat da e, Euskal Herria. Beraz, proposatzen duguna da sistema propioa, publikoa eta eta duina azkenean sistema kapitalistaren aintzinan alternatiba ikusten dugu e, uh -huh. Euskal Herrian oski. Bai, zeren agintariek, eh, alde bateko ezin bestekoek diote, bueno, ba, azken erreteta sistema publikoa defizitarioa dela, e, hori dute aitzaki edo argudio, ez duek argi duzute ez ez? uh, <laughs> aitzaki eta ez argudio eta bai. ene ustez dena den haiek aurkezten dituzten argumentu guziak deseraiki behar dira erakusteko justuki ba, gezurretan ibiltzen direla Frantses estatuan bada banak eta sistema bat eh, deitzen, deitzen dena eh, aipatzen da defizitarioa dela salbatzeko uh, salbatu behar den sistema bat dela eta bar ez da egia sistema hori ez da ez da kinkalagian hori ere ez dut nik esaten lab sinikatutik esaten dut, baina hartzen ditut uh, ene iturriako adibidez lekorren eh, behiz eta erraiten dute, ba, ganen urtean adibidez irumiliareko eh, etekina egindula eh, sistemak. Eta gainera, E, defizitarioa izaiten balin bazen egun batez, ba guk baditugun idei batzuk finantzatzeko e, erretretak e, lehenak da, lehena da adibidez aberatsak e, e, aberatxe zerga gehiago emaitea. Frantses estatua eh, gaur da paradisu fiskala bat aberatzen zat. Ez dituzte zerga hainitze pagatzen, hori hori errealitate e bada eta ejan behar da. Opari, ainitze, opari fiskal hainitze eginak, eginak e, dira. Eta azken bi argumentu finantzatzeko olako sistema bat, lehena da soldata ahakala bohokatzearena ez, ze hor ere diru hainitz galtzen dugu guk langile emakumeok, baina ere erretreta sistemak azkenean ze gure e, lantxariak ba, tipiagoak dira, lan eh, be, hori e, ditugu guk gehienak eta beraz ba, mekanikoki ere gutiago e, kotizatzen kotizatzen dugu. Eta eta azken, azken gauza hori deitzen da IES fiskala ere, hor mhm. diru pila bat, pila pila bat joiten da, gainera guk dugu aberastasun hori sortzen, guk langileok eta gero diru hori ez da behiz eh, banatua. Azkenean, benetan ez da da erretreta kontu bat, eh. baina erran nahi da eh, krisi orokorragoa bat da, da eh, aberastasunen banaketaren arazoa. Beraz, hori eta hortarako en ustez, hainbeste jendea da, berea segea adierazteko, zeren hor denok konsiente gira, ba ez dela justu, eta gu behartzen gaitu ba, hori e, geizki bizitzea ez. Hmm. Ba, e, ozenago esan daiteke, baina ez argiago, <laughs> argitxo. E, hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki, eh? Ba, pentsioen reformei ez, ba, manifestaldi nazionala esan bezala, azteazken ontako izeko amaiketan, endaiako trengeltokitik abiatu eta irun aldera, ez? Ba, izango dena, hortxe deialdi horrekin geratzen gara, argitxo dufo esker mila, eh? Mi esker, zuai. Ba, argitasunak emanik, onde izan. <laughs> Aio. Aio.